<clears throat> Ekonominis žmogus. Įvadas. Ekonominis žmogus kaip specialus ekonominės kultūros kuriejas. Ekonominė kultūra sudaro materialinį viso gyvenimo ir visos kultūros pagrindą. Todėl į savo kūrybą jį įtraukia kiekvieną žmogų. Kiekvienas žmogus daugiau ar mažiau yra ekonominės kultūros kuriejas ir kartu ekonominis žmogus. Tai yra neišvengiamas visų mūsų likimas. Mes kiekvienas turime šiek tiek prisidėti prie materialinių mūsų veikimo sąlygų pasigaminimo. Šitą prasme kiekvienas žmogus yra surištas su ūkio gyvenimu, priklausomas nuo ūkinių pasikeitimų ir sviravimų. Ekonominės kultūros išsivystimas šiuo atžvilgiu lenkia žmogų į kultūrą vienokią ir ar kitokią kryptimį. Ekonominio žmogaus žymių mes galime rasti kiekvieno asmens sieloje. Bet kaip kiekviena kultūros rytis turi savo specialių kuriejų, taip jų turi ir ekonominis rytis. Šitie žmonės pirmiausia turi gabumą ekonominiam gyvenimui. Jų dvasios nusiteikimas atitinka ekonominės ryties reikalavimus. Taip pat visoje kultūroje. Taip yra visoje kultūroje. Specialių kuriejų mes turime teorinėje srityje. Tai mokslininkai, jų mes turime estetinėje srityje. Tai menininkai. Jų mes turime visuomenė, visuomeninėje srityje. Tai veikėjai. Nors kiekvienas <clears throat> žmogus yra šiek tiek ir mokslininkas, ir menininkas, ir veikėjas, bet yra žmonių, kurie visą savo būtybę atsideda tai tai ar kitai kultūros ryčiai. Šitą prasme mes yra kalbama apie teorinį žmogų, apie estetinį žmogų, apie socialinį žmogų. Šitą prasme yra kalbama ir, ir apie ekonominį žmogų. Ekonominė kultūra yra labai plati. Ji kaip materialinio gyvenimo pagrindo gamintoja susiduria su įvairiausiomis šio gyvenimo sritimis. Todėl ir specialūs šios kultūros kuriejai dėl savotiško jos charakterio ir patys įgyja savotiškų brožų, kurie jos išskiria iš mokslininkų, menininkų ir iš visuomenės veikėjų. Praėjusiais metais, nagrinėdamas naujojo Romuvoje įvairius buržuazinio gyvenimo tipus, tarp jų esu kalbėjęs yra apie ekonominį buržųjų Tai ir buvo nekas kita kaip ekonominis žmogus. Ten buvo pasakyta, kad šitas ekonominis buržujus arba ekonominis žmogus yra charakteringas tuo, kad naudingumo vertybė jam stovi visų vertybių priešakyje. Kad šitas žmogus yra racionalistas, kad jis pasaulį apvaldo naudos dėliai, kad jo gyvenimo forma yra taupumas, kaip kiekio arba krūvos meilė. Ir kad jo gyvenimo tikslas yra pelnas, o simbolis pinigas. Nepakartodamas visų šitų žymių, kurios sudaro ekonominio žmogaus charakterį. Norėčiau atkreipti dėmesį į kitą ekonominio žmogaus e, pusę. Visų pirma, iš šito žmogaus tipus ir jo santykius su idealinės kultūros sėtimis. Ekonominis žmogus sava dvasinė e, struktūra žymiai skiriasi nuo visų kitų dvasios struktūrų. Todėl ir smulkesni jo tipai yra taip pat charakteringi. Charakteringas yra ir jo santykis su idealinė kultūra ekonominio žmogaus tipai. Visi ekonominiai veikėjai, kurie pirmiausia dirba ūkio srityje, turi pagrindinės bendras žymės. Vis dėlto tarp jų esame ir skirtingų tipų pagal tai, kaip jie santykiuoja su pagaminamomis ekonominėmis gerybėmis, į kokias ekonominio veikimo sritis jie yra labiausiai palinkę kokiais metodais vadovaujasi ekonominėme veikime. Pagal visus šitos e, pagrindus atsiranda ir susiformuoja ištisa eilė ekonominio žmogaus tipų. Gamintojas ir naudotojas. Pirmas dalykas, kuris diferencijuoja ekonominį žmogų, yra ekonominių gerybių pagaminimas esame didelio skirtumo tarp to, ar žmogaus ekonominės gerybės gamina pats, ar jis tik naudojasi kitų pagamintomis. Šitas skirtumas daro didelės įtakos žmogaus dvasiai ir gamina du pagrindinius ir ryškiausius ekonominio žmogaus tipus - gamintojo ir naudotojo. Tiesa, praktikoje nėra šitų tipų absoliučiai grinų. Kiekvienas ekonominis žmogus ir net kiekvienas žmogus apskritai yra sikių ir gamintojas ir naudotojas. Net aukščiausio lapsnio pasiekęs naudojimas vis tiek bent minimaliai yra surištas su gaminimu, pavyzdžiui, valgio paruošimas, priežiū, priežiūra. Iš kitos pusės net ir e, produk, produktingiausias gamintojas negali išvengti nepasinaudojęs kitų sukurtomis gerybėmis. Nes ne vienas žmogus, bent aukštosios kultūros, pats vienas nepaėgia pasigaminti visko, kas yra reikalinga ekonominiam jo pragyvenimui. Todėl kalbant apie gamintoją ir naudotoją, turime galvoje, galvoje ne jų grinumas, bet to į persvarą kuri valdo žmogaus gyvenimą. Jeigu žmogaus gyvenimą vyrauja gaminimas, jeigu žmogus daugiau gamina negu naudoja, jis yra gamintojo tipas. Jeigu žmogaus gyvenimas yra palinktas naudojimui ir jeigu gaminimas aprėžiamas tik būtiniausiais dalykais, toks žmogus priklauso naudotojo tipui gamintojas yra tiesioginis ekonominių gerybių autorius. Jis jas sukuria, jis jas savo darbų produktuoja, skirsto ir platina. Naudotojas yra dažnai juridinis šitų gerybių savininkas. Jos yra jo nusavybė pagal pozityvėją teisę. Tačiau ontologiniu atžvilgiu pagal prigimtąją teisę, jų tikrasis savininkas yra gamintojas. Nes daiktas yra to, kuris jį pagamino. Štai kodėl gamintojai <clears throat> visada iš vidaus yra susiję su jų darbo vaisiais ir savotiškų būdų bei savotišką prasme jie jaučiasi jų valdytojai dvasiniu atžvilgiu gamintojas yra daugiau, veik, daugiau veiksmo žmogus. Jis yra aktyvų, aktyvus ir kūrybiškas. Jis turi fantazijos, idėjų ir plačių užsimojimų. Gamintojų tarpe mes randame net genialių žmonių. Mūsų ekonominėje santvarkoje, kuri yra valdoma pelno principu, ir dėl to neapriešta jokiamis ribomis. Gamintojo tipas dažnai yra plačiausių užsimojimų žmogus, kuris savo gaminiais nori užversti visą pasaulį. Net ištisos e, tautos šiandien yra virtusios gamintojomis. Pavyzdžiui, rusai ir japonai, kurie savo ekonominę gamybę nori pakirsti kitų kraštų ekonominę produkciją. Naudotojo tipas yra daugiau pasyvus. Jis įima tai, kas jam kitų yra duodama. Fantazijos paprastai jis nedaug tai turi, bet užtat jis turi gerą skonį pasirinkti tai, kas jam teikia malonumo. Naudotojo tipas yra labai artimas hedonistiniam tipui arba tam, kurį esame pavadinę biologiniu buržuojumi. Jam malonumas yra pagrindinis dalykas. Didelio užsimojimo jis neturi. Jeigu jis nori šioje srityje parodyti savo fantaziją, tai visą paprastai pasibaigia eikvojimu. Tokiu atveju mes gauname jau savotišką naudotojo tipą arba eikvotoją, kuris švaistosi ekonominėmis gerybėmis be jokio, be jokio aiškaus tikslo ir be jokios prasmės. Iš kitos pusės naudotojų tarpe esame ir tokių žmonių, kurie nori naudoti kuo mažiausiai, o visą, kas lieka, krauti ir taupyti. Jeigu šitas naudotojas esti aprėžiamas kuo mažiausiu kiekiu, mes gauname šikštuolio tipą, kurio visas gyvenimas išsisėmė pastangomis, kuo mažiausiai išleisti. Šikštuolėje ekonominio žmogaus taupumas pasiekė aukščiausią laipsnį. Ūkininkas, darbininkas ir pirklys. Ekonominės kultūros rytis taip pat turi didelės reikšmės ekonominio žmogaus struktūrai ir taip pat gamina keletą skirtingų tipų. Ekonominė kultūra turi tris iš esmės skirtingas ir vieną į kitą nesuvedamas veikimo sritis. Arba net tris formas, būtent žemės darbą, pramonė ir priekyba. Kai žmogus pirmiausia yra atsidėjęs žemės darbui, mes gauname ūkininko tipą. Kai žmogus pirmiausia, e, pirmiausia ekonominės gyvybės produkuoja dirbtinių mechaninių būdų, mes gauname darbininko. Siaurąją ir net specialiąją prasme, kaip šiandien šitas žodis socialinėje srityje yra suprantamas. Kai žmogus tarpininkauja tarp gamintojų ir naudotojų ir apskritai tarp įvairių ekonominės ryties veikėjų, mes gauname pirklio tipą. Ūkininkas pasižymė ypatingu susijimu su gamta. Jis yra pirmas kultūrinis veikėjas, kurio darbe gamtinis pradas dar yra labai žymus ir gamtininkų ir gamtinių įtakų veikimas dar labai ryškus. Jo dvasia yra dar tiesi, jo nusistatymas atviras ir jo užsimojimai neplatus. Ūkininkas ekonominės gerybės tik pusiau gamina pats savo veikimu. Žemės darbas yra iš esmės surištas ir su kūrybiniu gamtos veikimu. Ūkininkas susiduria su gamtos jėga. Šitą jėgą tvarko, apipavydelina ir tuo būdu ją palinkia ekonominės kultūros tarnybai. Bet ūkininkas niekada nesijaučia, kad jis pats vienas ekonominės gerybės pagamino, kad jos yra jo valios ir jo pastangų vaisius. Skiriai žino, kad čia turėjo didelės reikšmės gamtinės sąlygos ir gamtinės jėgos. Ūkininkas todėl pasitikė ne tik savimi, bet ir tomis gamtinėmis ir antgamtinėmis, antgamtinėmis jėgomis, kurias jis jaučia veikiančias jo darbe. Iš kitos pusės ūkininkas savas gerybės pusiau ir te naudoja jis savo darbo vaisius parduoda pats. Šiuo atžvilgiu jis yra savotiškas pirklys, kaip gaminimo atžvilgiu jis yra ir darbininkas. Ūkininkas yra darbininkų ir pirklių simbiozas arba pirmykštė neišsiskaldžiusi šitų dviejų tipų vienybė. Kai ūkininkas visiškai atsisako nuo mainų ir pereina į darbą, jis virsta darbininku. Kai jis atsisako nuo darbo ir pereina į mainus, jis virsta pirkliu. Iš ūkininko tipo dėl ekonominės kultūros išsivystimo yra išaugę darbininko ir pirklio tipai. Darbininkas jau yra toks ekonominis veikėjas, kuris turi reikalo ne tik su gyvoje gamtos jėga, tiek su negyvoje gamtos medžiaga, kūrybinis, produkuoja, e, kūrybinis produkuojas gamtos veikimas darbininko žygiuose jau yra beveik nežymus. Darbininkas sukuria savo darbo vaisius pats, pasigelbėdamas kultūros, bet ne gamtos priemonėmis. Todėl savimi, savo valia, savo pastangomis jis pasitikė žymiai labiau negu ūkininkas. Darbininkas yra iniciatyvos, reformų ir revoliucijų žmogus. Didžiuma ekonominio gyvenimo form, reformų, perversmų ir revoliucijų buvo padaryta darbininkų. Ūkininkai yra daugiau pasyvus pasyvus elementas ekonominėje santvarkoje. Tuo tarpu darbininkai sudaro judriausi ir sikių pretenzingiausią elementą. Pirklys yra susijęs ne tiek su daiktais, kiek su ekonominiais žmonėmis. Jis yra tarpininkas tarp gamintojų ir naudotojų, todėl jis turi paisyti jų abiejų reikalavimų kiek ūkininkas ir darbininkas mm, dar kreipia dėmesio į pačią ekonominę e, gerybę, tiek pirklys rūpinasi pirmiausia savo, e, pirmiausia pačių ekonominių žmogumi, gamintojų ar naudotojų. Ekonominė gerybė jam jau yra antroje, antroje vietoje. Jis nori įtikti savo klientams, todėl jiems pataikauja. Norėdamas kuo daugiausiai parduoti, jis gyrė viską, ką tik turi. Pirkliui nevykusių prekių nėra, todėl ir dvasinis jo nusiteikimas yra savotiškas. Pirklis yra netiesus. Savos nuomonės jis beveik neturi bet užtat jis yra apsukrus, gerai išvystyto praktiniu protu ir praktiniu gabumu. Jis yra kant, kantrus ir santūrus. Jis beveik visada pasiekia to, ko nori, bet ne jėga, tik savo apsukrumu. Spekuliantas. Ekonominio veikimo metodas taip pat yra reikšmingas ekonominio žmogaus tipams atsirasti. Paprastai ekonominės gerybės kyla iš vienokio ir kitokio darbo. Jei šitą darbą suprasime plačią prasme, būtent ne tik patį tiesioginį veikimą, bet, šit, bet ir šito veikimo organizavimą, jo priežiūrą ir taip toliau. Todėl dauguma žmonių ekonominėmis gerybėmis pasigaminti kaip tik renkasi darbo metodą. Bet mūsų laikai yra sukūrę ir kitokį metodą, kurio taip pat galima įsigyti ekonominių gyrybių ir nedar lengviau negu darbų. Tai spekulacijos metodas. Darbo metodas nesukuria kokio nors ryškesnio tipo. Visi anksčiau minėti tipai daugiau ar mažiau yra kilę iš darbo metodų. Bet spekulacijos metodas savo charakteriu yra ypatingas ir todėl jo besivadovauja žmonės, besivadovauja žmonės taip pat yra savotiški. Spekulacijos metodas gamina spekulianto tipą. Spekuliantas atsirėmė į pinigą kiek ūkininkas remiasi gyvąją gamtos jėgą, kiek darbininkas pasinaudoja gamtos medžiagą, o pirklys sukinėjasi tarp žmonių, tiek spekuliantas savo veikimą grindžia pinigu. Tik pinigo buvimas spekulacijas padaro galimas ir tuo būdu palaiko spekuliantą. Spekuliantas tuo būdu yra specialiai pinigo žmogus. Visa pinigo psichologija išeina aikštin spekulianto gyvenime ir veikime. Spekuliantas jau yra visiškai atitrūkęs ir nuo gamtos, ir nuo daiktų, ir nuo žmonių. Jis gyvena skaičių ir popieriaus karalijoje. Jo pasaulis yra sutartinių ženklų ir alegorijų pasaulis. Jo dvasia todėl dar yra suktesnė negu pirklio, nes alegorijos turi būti iššifruojamos ir turi būti susiekama jų realiai vertė. Sykiu šitas iššifravimas supanoja ir tam tikrą gabumą bei apdairumą. Fantazijos spekuliantas neturi bet jis turi gabumą numatyti, didelių užsimojimų jam nėra. Bet užtat jis turi daug drąsos, rizikos jis nebijo, bet jis bijo viešumos. Visas spekulianto veikimas yra slaptas, ne tik dėl to, kad jis dažnai įstatymų yra, drau, e, kad jis dažnai įstatymų yra draudžiamas, bet ir dėl to, kad eh, viešuma yra jam yra nepakeliama. Viešumoje reikia gar, garbingumo, kurio spekuliantas turi kuo mažiausiai. Spekuliantas yra didžiausia ūkininko priešginybė. Gal dėl to ūkininkai spekuliantų labiausiai nekenčia. Biržų matleriai yra aukščiausio laipsnio spekulianto tipas. Ekonominis žmogaus santykis su idealinė kultūra. Ekonominio žmogaus santykis su mokslu. Būdamas apspręstas naudingumo vertybės, ekonominis žmogus šitą savo sprendimą visų pirma parodo mokslo srityje. Nes mokslo laimėjimai labiausiai gali padėti realizuoti naudingumo vertybės. Mokslo ekonominis žmogus gerai sugeba panaudoti savo reikalams ir visam ūkių gyvenimui. Visų pirma, pažinimą. Ekonominis žmogus palinkia ūkio tarnybai. Žmogaus pažinimo aktas, kuris yra pirmas kultūrinis veiksmas, čia yra panaudojamas kaip priemonė įsiskverbti į ūkinės gyvenimo sąrangos gelmes ir jas pažinti bei apvaldyti. Naudingumas nėra tik vienos gamtos davinys. Jis suponuoja intensyvų žmogaus darbą bei pasaulio apvaldymą. Kitaip sakant, jis suponuoja visų pirma pasaulio ir gyvenimo pažinimą, kad susiekus santykius tarp įvairių sričių būtų galima suvokti, kaip šitie santykiai gali būti panaudojami naudai didinti. Mūsų laikai jau yra tokie, kad žmogus savo norų nebegali patenkinti, vadovaudamasis tik tai instinktų. Jam reikia jau didelio proto veikimo. Jam reikia pažinti ir mąstyti. Mūsų dienų ekonominio veikimo būdai – ir priemonės yra tokie komplikuoti, kad jiems pažinti yra steigiamos specialios aukštosios mokyklos. Jos dirba labai intensyviai, bet ne tiesos dėliai, bet, bet ūkio dėliai, pasaulio ir gyvenimo paslapčių nežinojimas reiškia ir ūkio ribas. Ekonominis žmogus negali naudos rasti ten, kur jo protas nesugeba įsibrauti. Todėl jis ir deda visas pastangas, kad gamtos paslaptys paaiškėtų, kad tuo būdu būtų galima jas pajungti ūkiniai tarnybai. Ekonominis žmogus nori visą pasaulį paversti racionalią sistemą, kurioje viskas būtų savo vietoje viskas būtų ištirta ir suplanuota. Ūkinis racionalizavimas mokslo srityje apsireiškia geriausiai. Aukščiausio laipsnio ekonominis utilitaristinis pažinimas yra pasiektas tailorizme. Tailorizmas yra savotiška antropologija arba savotiškas žmogaus mokslas. Jis tyrinėja žmogaus būtybę, jos pradų santykius, jos gyvenimą, bet tik tam, kad paskui būtų galima panaudoti žmogų kuo tiksliausiam ekonominiam veikimui. Tailorizmas yra tokia sistema, kuri reikalauja taip sutvarkyti darbą, kad per trumpiausią laiką ir kuo mažiausiai energijos būtų galima, e, energijos būtų galima padaryti kuo daugiausiai darbo. Su kuo mažiausiai energijos būtų galima padaryti kuo daugiausiai darbo. Šiam reikalui reikia ištirti žmogų ir surasti, kokiu būdu re, turėtų būti tvarkomi judesiai. Kaip žmogus turi atsistoti, kokioje padėtyje turi būti atskiri jo organai, kad jo veikimas būtų kuo tikslingiausias. Be abejo, šitas žmogaus tyrinėjimas yra davęs gerų rezultatų. Amerikoje, kur kai kuriuose fabrikuose buvo pritaikytas tailorizmas, buvo pagaminama daug daugiau negu kitose, kurių darbas nebuvo taip racionalizuotas. Bet užtat tailorizmas žymiai labiau išsekina žmogų negu laisvas darbas. Žmogus tailorizme yra padalytas į atskirus veiksmus. Kiekvienam organui yra paskirtas darbas. Tuo tarpu žmogus nori būti visas kiekviename savo veikime. Šitas padalinimas nors iš sykio atrodo lengvas, iš tikrųjų žmogų labai išvargina ir išsekina. Žmogus negali pakelti, kad jis savo darbę virsta suma atskirų judesių. Štai kodėl net ir savo tėvinėje tailorizmas nėra persunkęs visų ekonominio veikimo sričių. Kai kurie ekonomistai net aiškiai yra prieš jį pasisakę, bet ne dėl idealinių sumetimų, tik dėl to, kad galiausiai tailoriškai dirbas žmogus pasidaro neproduktingas. Vis dėlto tailorizmas yra charakteringa sistema, kiek žinojimas ir mokslinis tyrinėjimas gali būti palenkiami ūkio reikalams. Antras pavyzdys tokio suekonominto pažinimo yra vadinamoji reklamos psichologija kuri paskutiniu metu jau yra virtusi specialią psichologinę discipliną. Kiek tailorizmas yra labiau atrimtas į žmogaus fizinį brandą, tiek reklamos psichologija specialiai tyrinėja psichinį ir net dvasinį pradą. Jei yra svarbu ištirti žmogaus dvasios gyvenimą, kad jį paskui būtų galima galima naudo, panaudoti biznių reikalui. Todėl niekas taip nežino gerai žmogaus silpnybių, žmogaus pasidavimo sugestijai, kaip reklamos psichologai. Bet šitos pažintys čia tarnauja ne pedagoginiams ir nemoraliniams reikalams, tik ekonominiams. Šitie pavyzdžiai parodo, kiek net ir objektyvūs mokslo laimėjimai yra palinkiami išviršiniam tikslingumui. Pirmiausia, naudai. Ekonominis žmogus vertina tik tai tas papažintis, kurias jis gali panaudoti arba pritaikyti. Todėl vadinamieji pritaikomieji mokslai mūsų amžiuje kaip tik yra labiausiai išsivystę. Visa, kas lieka šalia praktinio panaudojimo, ekonominiam žmogui neturi reikšmės. Mūsų dienomis jau labai skundžiamasi, kad jaunimo pakrypimas į praktiką pastebimas tokiu mastu, kokio anksčiau nežinota. Tai reiškia, kad utilitaristinis nusiteikimas yra įsiskverbęs ir jaunimo gyvenimą. Tai nėra tik tai rūpestis savo ateitimi nes šioje ateitis visais laikais žmogui yra rūpėjusi. Tai yra ekonominės dvasios persvara prieš idealinę dvasią. Ir reikia tik pasidžiaugti, kad naujieji sąjūdžiai, kaip komunizmas ir nacionalizmas, vėl įkvėpia jaunimui didesnio idealizmo, negu jo sugeba duoti subūrų žuozėjas pasaulis. Ekonominio žmogaus santykis su menu. Gražumas yra tiesioginė priešginybė naudingumui. Estetinės vertybės yra visada apibrėžiamos kaip nesuinteresuotos. Estetinis pasigirėjimas yra nesuinteresuotas patikimas kaip yra pasakęs Kantas. Todėl kur tik e, prie estetinių gerybių prisijungia utilitaristinis nusiteikimas, ten šitos gerybės netenka estetinių pobūdžių. Menas kuo mažiausiai gali būti palinktas naudingumo reikalams tiesioginiu būdu. Todėl ir ekonominio žmogaus santykiai su menu yra savotiški. Jeigu ekonominis žmogus sugeba pažinimą ir objektyvius mokslo laimėjimus pritaikyti ekonominiais ryšiai, tai su estetinės kultūros laimėjimais ir su estetiniu žmogaus nusiteikimu jam netaip yra lengva susidoroti. Vis dėlto naudingumo vertybės reikalavimus jis įneša ir, es, ir į estetinę sritį. Tik čia ekonominis žmogus meną parinkia ekonominiai sryčiai, kitokių būdų negu mokslo. Mokslą jis panaudoja tiesioginiu, o meną netiesioginiu būdu. Pirmoji apraiška, kuri išduoda estetinės ryties palinkimą ekonominiai, yra liuksus. Liuksus turi dvi prasmes liuk, e, pirma, liuksus yra visa tai, kas yra nereikalinga pragyvenimui, tikra prasme. Ir antra, liuksus yra tos estetinės gerybės, kurios tarnauja gyvenimui mm, pamaloninti. Pritaikomasis menas daugiausiai yra e, šita prasme liuksus. Todėl ekonominis žmogus kaip tik ir naudoja meną savo gyvenimui pamaloninti ir pagražinti. Visos, me, e, visoks menas jam pasidaro tik pritaikomasis. Ekonominiam žmogui menas neturi prasmės pats savyje. Menas menui, ekonominiam žmogui nesuprantamas. Menas čia tarnauja tik kaip išvirš, išviršinis priedas prie ekonominių gerybių, nepasiekdamas žmogaus dvasios. Štai kodėl ekonominis žmogus gražina savo būtą, būtą savo baldus, savo susisiekimo priemonės, savo, savo indus, gražina savo būtą, e, savo baldus, savo susisiekimo priemonės, savo indus ir savo drabužius. Bet tai ir yra viskas. Šitą prasme liuksuose menas yra pavergiamas ekonominėmis gerybėmis. Iš kitos pusės menas tarnauja ekonominiam žmogui kaip priemonė pasirodyti ir pabrėžti savo ekonominę vertę arba kaip Sprangeris sako pakelti savo kreditą. Ekonominiam žmogui yra svarbu ne tik būti savo ūkiniu veikimu, ūkiniu veikimu galingam, bet parodyti šitą galybę ir iš viršaus. Šiam reikalui kaip tik ir tarnauja menas. Štai kodėl ekonominių žmonių tarpe mes randame nemažą meno mecenatų kurie neturi jokio estetinio nusivokimo, bet kurie savo dosnumu menui stebina pasaulį. Amerikoje tokių mecenatų estetinių atžvilgių visiškų profanų mes turime labai daug. Jie globoja meną ne dėl jo paties, bet dėl to, kad tokiu būdu palaiko savo kreditą visuomenėje. Galop <clears throat> menas gali būti ir pelno šaltinis. Priekyba estetinėmis gerybėmis šiandien yra gana plati. Ir reikia pripažinti, kad meno kūriniai dar yra palyginti gana brangus. Todėl ekonominis žmogus eina į, šitą, į šią sritį, kurioje jis tikisi pelnyti. Tai meno pirklio tipas kuris taip pat estetinę sritį yra palenkęs savo biznio reikalams. Meno pirklys turi daugiau estetinių nusimanimų už ekonominį mecenatą. Vis dėlto e, šitą nusimanimą jis naudoja ekonominiams reikalams. Jis nekartą savo pinigais išgarsino tokius meno kūrinius kurie patys savyje yra labai abejotinos verties. Jis nesidrovė, nesidrovė falsifikatus ir kopijas laikyti ir pardavinėti kaip originalus. Ekonominio žmogaus santykis su visuomeninė kultūra. Visuomeninėje srityje naudingumas apsireiškia egoizmu. Ekonominis žmogus yra egoistas, jis žiūri tik savęs ir savo reikalų. Išlaikyti savo gyvenimą jam yra pagrindinis uždavinys. Todėl jo santykiai su savo artimaisiais yra visiškai kitokie negu kitų kultūrinių veikėjų. Žmonės jam atrodo tik kaip ekonominių gerėbių gamintojai, naudotojai ir tarpininkai vienų ir kitų. Su jais jis e, santykiuoja tik tiek ir tik taip, kad jam iš to būtų naudos. Socialinis meilės ryšys jam yra nežinomas. Ekonominis žmogus anaip tol nėra vedamas artimo meilės. Tuo labiau jam yra nesuprantamas artimo meilės mastas. Mylėk savo artimą kaip pats save. Savo meilę jis gali laikyti tik analogiją artimo meiliai. Bet kad jis galėtų lygiai efektyviai mylėti, to ekonominis žmogus nepaėgė suprasti. Dar labiau jam yra nesuprantamas karitatyvinis e, veikimas socialinėje srityje. Karitatyvinis nusistatymas, pastebi Sprangeris, nepriklauso uždarai uždarai ekonominiai sistemai. Nes laisvas atsisakymas turto kito naudai yra neekonomiškas. Jeigu ekonominis žmogus ką nors kitam ir duoda, tai dėl to, kad ir šitas jam ką nors duotų. Todėl pasak Sprangerio, tik egoizmas ir mutualizmas yra pirmykštės ūkinės, ekonominės, socialinio nusistatymų formos. Štai kodėl mūsų dienomis karitatyvinis veikimas kaip tik daugiausia kliučių sutinka iš grinai ekonomiškai nusiteikusių žmonių. Jeigu nuo išvidinio nusiteikimo ir veikimo eitume prie visuomeninės kultūros, objektyvinių gerybių, tai ir čia rastume, kad ekonominis žmogus stengiasi visuomeninės institucijas pavergti ekonominiais savo, ekonominiams savo interesams. Pradedant e, pačią valstybę ir baigiant organizacijomis, viskas šiandien yra didelėje ūkio įtakoje. Ne ta prasme, kad ūkis yra visų visuomeninių institucijų pagrindas, bet ta prasme, kad visos visuomeninės institucijos yra verčiamos tarnauti ūkiui. Reikalavimas kaip valstybė reikalavimas, kad valstybė saugotų tik tai individualius interesus kad jį nevaržytų privatinės iniciatyvos, iš tikrųjų yra kilęs iš ekonominio nusiteikimo. Apie valstybės nesikišimą į, į aukštesnį asmeninę sferą pradėta kalbėti tik paskutiniais metais. Tuo tarpu visa e, vadinamoji demokratinės valstybės filosofija yra išaugusi iš ekonominio žmogaus nusiteikimo. Kapitalizmas ir demokratija eina ranka rankon. Kapitalizmas yra ekonominio nusiteikimo e, susikristalizavimas ūkio srityje, o demokratija to paties nusiteikimo susikristalizavimas visuomeninėje valstybinėje srityje. Valstybė čia yra paverčiama individualių interesų saugoti. O šitie interesai iš tikrųjų yra ekonominiai interesai. Po jų priedanga vyksta valstybės gyvenimas. Josios politika, josios santvarka ir net josios ateitis. Dar labai nesini, e, labai nesini laikai, kada ekonominės jėgos ir jų atpalaidavimas nuo idealinės kultūros paskandino pasaulį visuotinėse žudynėse. Tas pat matyti ir šiandien. Ekonomiškai orientuotų socialinių santykių forma yra konkurencija. Ekonominis žmogus savo aukinėse gerybėse jaučia jėgą, todėl jis linksta grumti su savo konkurentais kova už visuomeninę įtaką čia vyksta ne dvasinio tobulumo, ne dvasinių gabumų, bet ekonominio pajėgumo ginklų. Ekonominis žmogus mano, kad konkurencija yra geriausia atranka. Tuo tarpu iš tikrųjų čia atranka įvyksta tik tai ekonominėje srityje. Deja, reikia pripažinti, kad konkurencijos principas – visuomeninėje srityje šiandien yra labai plačiai praktikuojamas. Tai, yra, tai ir yra ekonominio nusiteikimo padaras. Ekonominio žmogaus santykis su religija. Religija dar labiau yra nutolusi nuo naudos vertybių negu menas. Todėl tiesioginiu būdu ją panaudoti ekonominiams interesams yra beveik neįmanoma. Vis dėlto ekonominis žmogus randa kelią ir į religijos rytį. Dviem būdais apsireiškia religijos įjungimas į ekonominį gyvenimą. Pirmas – savotiško pobūdžio suteikimu ant, ir antras – josios platinimo panaudojimu ekonominiams interesams. Labai dažnai religija yra aiškinama kaip naudinga vertybė. Mes girdime ne kartą sakant, kad visas žemės gyvenimas, visos mūsų sistemos sugriūtų, jei nebūtų religijos. Kad religija padedanti žmogui gyventi, kad saugojanti žmogaus turtą, jo sveikatą ir jo gyvybę todėl verta josios laikytis ir ją praktikuoti. Tai yra buržuazinis ir specialiai ekonominis religijos supratimas ir josios aiškinimas. Čia religija yra padaroma priemonė žemiškam gyvenimui. Ji čia yra matuojama naudos matu. Religijos reikia laikytis tik dėl to, kad ji yra man naudinga. Objektyvinis religijos charakteris čia yra nustumiamas į antrą vietą arba ir visai pamirštamas. Mūsų dienomis tokio aiškinimo ir tokios utilitaristinės apologijos esama ne, nemaža. Net katalikų tarpe, kurie per daug lengvai paiso dabartinio žmogaus nuotaikos. Tai yra visuotinio ekonominio nusiteikimo padaras, kuris turi įtakos ir religijos pobūdžių aiškinimui. Antras dalykas, kur pasireiškia ekonominių interesų įtaka religijos gyvenime, gyvenime yra religijos platinimas. Visa misijų istorija yra perpinta lyg kokia raudona gija ekonominių žmonių pastangomis, paskui religijos skelbimą siūsti pirklius, steigti fabrikus, pavergti žmonės ir juos išnaudoti. Šitos pastangos žymės buvo praeitie, jos žymės yra ir dabartyje. Jeigu Indijos Japonijos misijos taip sunkiai vyksta, Tai tik dėl to, kad prie jų, kaip kokie parazitai, yra prikybė ekonominiai didžiųjų valstybių interesai. Misionierių idealizmas yra greunamas paskui jos einančių ekonominių slogučių, kuris atgraso žmonės ir nuo naujos religijos principų. Šitoje srityje ekonominis žmogus nesiskaito su priemonėmis. Be abejo, kur paskui misionierius yra siunčiama degtinė, kaip Meksikoje, užnuodyta strichninų aviena, kaip ugnies žemėje, ekonominis išnaudojimas, kaip Indijoje, vergų gaudimas, kaip Afrikoje. Suprantama, kad religija pasitikė sėkimo sunkiai gali turėti. Tai yra tokia šventvagystės nuodėmė, kurios istorijoje nebuvo mačiusi ir už kurią baltai rasiai dar teks kaučiai kentėti ir atgailoti.